Egunon guztioi ongi etorriak berriozar irratira. Abenduak hogeita bat ditu gaurko honetan eta gure termometroaren arabera amar eh, graduko temperatura daukagu hemen berrio zarrean eguraldi euritsua azken egunetakoa bezala, baina badirudi asteburura burura begira, ostegun ostiralean e, eurioiek aldendu eginen direla eta beraz e, olentzeroren etorrera ez dutela ubelduko, ez dutela zikinduko. Eta in zuzen ere, Olentzero izanen da gure gaurko protagonista. E, Olentzeroren segizioa hemen e, berrio zarrien antolatzen e, dutenekin e, hitz eginen dugu. Fermin irigoien izanen dugu gurean ba, berriozarko olentzeroren desfilea antolatzeko arduratzen denetako bat, eta saiatuko gara, saiatuko gara, olentzero bera ere ekartzen, olentzero hementxe izanen dugu gaur berriozar irratian, berrion saioan. baina horrez gainera aktualitatea nagusi da gurean eta ba horrez hitze ginen dugu ere hainbat eh, kontu ditugu aipatzeko besteak beste berdintasunerako e, eh, itzarmen herritarra edo herri itzarmena sinatu zuten atzo hemen eh, berriozarko udaletxean eta gu ere bertan izan ginen eh, kontatuko dizuegu zer gertatu zen eta bueno, ba, eguneko soinuak eta adierazpenak ere ba, luzatuko dizkizuegu eta aekan euskaraz eh, hitz egin nahi baldin baduzu edo zuen Euskara hobetu nahi baldin baduzu aukera duzue hemengo euskaltegian matrikulazio kanpaina aste harbaitago, eta e, gurean izan zen izaskun bila nueva eh, bertako kidea eta horretaz guztiaz mintzatuko zaigu. Baina lenik eta behin eta egunero egiten dugun bezala albisteak izanen ditugu izpide datozen minutuetan, beraz ez mugitu, asteragoaz eta. eta zazpi minutu gure albistegiari heltzeko ordua eta nazioartera begira hasiko gara gutxienez hogeita mabost kazetari atxilotu baititu Turkiak PKKarekin lotura dutelakoan e, esan dugun bezala, hogeita mabost lagun dira Turkiak atxilotutakoak gutxienez eta hoietako gehienak e, KZ-ariak, PKK kurdistango langileen alderdiari laguntzea leporatuta. KZK kurdistango herri konfederazioaren kultura eta prentsa batzordeko kideak e, izatea egotzi die Turkiako gobernuak. Europako batasuneko txostenaren arabera KZK-aren aurkako operazioetan 2000 laguna atxilotu dituzte azken aldian. Turkiako zazpire kazetari, irakasle eta eragilek itun bat sinatu dute, atxiloketak giza eskubideen eta prentsa askatasunaren aurkako erasoa direla salatuz. Kurduen komunikabide nagusien egoitzetan sartu da polizia eta bertako langileak atxilotu eta materiala lapurtu du. Ala birgun eta ozurgunden egunkarietako eta eta dia eta ANF agentzietako langileak dira preso hartutakoak. Horretz gainera, AFP agentziako argazkilari bat eta kazetari agentziako kide bat ere atxilotu dituzte. BDP bakearen eta demokraziaren alderdi ikurduko bozera den Filiz Kosalik, eh, AKP justizia eta garapenerako alderdiari leporatu dizkio kurduen eskubideen aurkako erasoak eta atxiloketen baten aurka protesta egitera deitu du. E, Turkiako gobernuak kurduen atxiloketako purua handitu du, azken aldian, e, kazetari ez gain kulturaren munduko eragileak ere atxilotu ditu, esate baterako Bursa Ersandli irakaslea eta Rajip Zarakolu editorea. Eta Euskal Herriera urbilduko gara, e, Nafarrera, baina Madriletik pasatuz izan ere e, atzo e, Mariano Reaxoiren inbestidura edo kargu hartze e, saioa egin zuten Madrilgo Kongresuan eta bertan Reaxoik berretsi zuen laugarren xedapen iragankorrak kentzeko asmoa. Nafarriai erabakitzeko eskubidea kentzeko prest aldagoen galdetu zion Usue Barkosek Mariano Rajoyri, ark hauteskunde kanpainan hitzeman zuen konstituzioa aldatzen bazuen, konstituzioaren laugarren xedapen iragankorra indargabetu eginen duela. Xedapen horrek aukera ematen dio Nafarroari arabarekin, bizkaiarekin eta gipuzkoarekin batera subjektu politiko berri bat eh, sortzeko e, ez duzu onartzen Nafarroako legalitatea galdetu zion barkosek. Reaxoik ez zion zuzen zuzenean erantzun galderari, baina iradoki zion kendu eginen duela. E, Nafarroaren eskubideak errespetatzen dituela erantzun zion, hori jaso zutela PPK eta UPNek programan, eta programa horrek jaso zuela Nafar gehienen babesa. Barkosek ez ezik, e, UPNeko diputatu Carlos Salvadorrek ere galdetu zion gaiaz raixoiri, eta gobernuburuak Salvadorren hitzak baliatu zituen gero abaiko diputatuari erantzuteko. Ondokoa esan zuen, nik Nafarroa foral eta Espainiarrean sinesten dut. Barkosen irudiko hori ez da posible, ordea, Nafarroak forala edo Espainia beharko du iardetsi zion Talde mistoaren txandak, txandan itzegin zuen barkosek, e, bai barkosek eta baita salvadorrek ere, Espainiako kongresuan atzo goizean, bakoitzak bost minukutuko tartea izan zuen, denbora horretan galdera saldo bat botazion barkosek reaxoiri, ba, besteak beste aurrerantzean ere Merkelek eta Sarkozik emizikloak baino lehenago izanen aldute hartu asmo dituzun neurri ekonomikoen berri, menpekotasun legea ez dela bideragarria esaten duzunean aldatu eginen duzula esan nahi alduzu, sakabeanak eta politika indargabetzeko prest altzaude eta bar, eta bar galdera hoietako batzuei erantzun zien, baina beste batzuei ez e, be, ba, Merkeli eta Sarkoziri inoiz ez diela azalpenik eman argitu zuen. Nola nahi ere, azalpenik eman ezagren haiekin gauza askotan ados dagoela azaldu zion e, barkosi, eskuindar, zentro eskuindar gisara. Menpekotasun legea ez duela kenduko ere esan esan zion, baina murrizketak eginen dituela. UPNeko diputatuak Carlos Salvadorrek amaiur kritikatzeko baliatu zuen bere txanda. Espainiako demokraziak ez die ezer zor terrorearekin bat egiten dutenei hori esan zuen Carlos Salvadorrek bere hitz egiteko txandan. Eta PSNek presoen inguruko testu aldatu izana salatu du bilduk Nafarroako parlamentuan atzo Euskal presoen eskubideen alde PSNek erregistratu zuen testua ez dela bozera mailen batzordean onartu zuten asalatu zuen eh, Maiorga Ramirez eh, bilduko bozera maileak. PSNek azpilokoan aritu zela salatu du bilduko parlamentariak bozera mailen batzordean onartu zen testuan etzegoelako jasota presoei damutzeko baldintza. Ramirez Sánchezek eh, argitu du ez bera ez da gainontzeko bilduko parlamentariak ez datozela bat eskaera horrekin, preso politikoen eskubideak bermatu behar direlako inolako baldintzarik gabe horixe e, Ramirezek esan zuena. PSNren e, eh, jarrera azpi jokotzat jodu bilduk onartutako adierazpena desitxuratzeko pesenek erabili duen azpi jokoa ulertezina da izan dira Ramirezen hitzak zehatz mehatz. Bilduk aurkeztu zuen eh, lehenik Euskal Presoen aldeko mozioa eta ezkerrak eta PSNek zuzenketa bana egin zuten hiru proposamenak bozkatu zituzten bozera bozeramaileen batzordean eta PSNrenak jaso zuen babes gehien. PSNren mozioa sozialisten zegain Bilduk, baik eta Ezkerrak onartu zuten. Bilduren arabera damua agertzeko baldintza e, ez baitzen eh, agertzen. Mozioan eh, parlamentua espetxe politika malgutzearen alde agertu zen presoen hurbilketaz gain gaixo dauden presoen egoera aztertzeko eskatuz. PSNek parlamentuan erregistratu zuen mozioan berriz neurri horiek aurretik damua agertu duten presoentzat eskatzen zituztela zehazten zen. Baldintza hori da PSNek testua onartu ostean gaineratu duena bilduren arabera. Eta e, iritsi da Berriozarko albisteak aipatzeko tartea, Berriozarko herri hitzarmena sinatu zuten atzo udaletxean, arestian aipatu dugun bezala, emakume eta gizonen arteko aukera berdintasuna da Berriozarko herri hitzarmenaren helburu nagusia, toki entitate, elkarte eta kolektibo ezberdinek sinatu zuten hitzarmen hori eta familia, lana eta bizitza personala bateratzeko baliabideak zein tresnak sustatzeko konpromisoa hartu zuten sinatzaile guztiek. Ze zehazki hitzarmen horren eh, helburuak onakoak dira. Kontziliazio ardura partekatua eta zaintzaren etika alorrean herritarrak sentsibilizatzea, eh, pertsonen arteko berdintasuna udal politiken erdigunean jartzea, ongizatea eta bizi kalitatea sortzea zaintzaren sustapenaren bitartez, gaur egungo errealitatea ezagutzea zaintzaren et, sustape, eh, barkatu zaintza eta kontziliazio ekimenak eguneratu izateko, gure herrian denboraren eta jendartea antolakuntza modu berriak sustatzea eta baita herritarren pentsamolde aldaketa ere berdintasun kontuetan zaintzaren alorrean lanaren banaketa orekatuagoa bilatzea kontziliazioari dagokionez berriozarren lantaldeak eh, sortzea kontziliazio eta berdintasun xedapenetan sakontzea udalak egindako kontratu zein hitzarmenetan eta azkenik langileen eta zaintzaileen kontziliazioa erraztea hainbat proposamen zein baliabideren bitartez. Hitzarmena ondoko entitateek sinatu zuten Nafarroako Berdintasun Institutua, Berriozarko Udala, Nafarroa Bai Udaltaldea, Bildu Udaltaldea, PSN Udaltaldea, Izquierda Ezkerra Udaltaldea, Oinarrizko gizarte zerbitzuen mankomunitatea, lantxotegi elkartea, entre kultura semakumeen elkartea, Atenea elkartea, osasunetxea eta mendialdea ikastetxeko ausensi elkartea. Orain, eh, Nafarroako Berdintasun Institutuko zuzendari den, Sara Ibarrolaren eh, hitzak entzunen eh, ditugu, Sara Ibarrolan atzokoan berriozarko udaletxean. Se firma en una situación, en un sistema social estructural patriarcal, desigual, eh, discriminatorio, eh, que tiene diferentes manifestaciones a desigualdad y discriminación histórica. Una de ellas tiene que ver con la violencia que se ejerce contra las mujeres por el mero hecho de ser mujeres. Hace muy poquito, unos días, hubo un incidente de estas características en Burlada que, eh, pese a que cada vez haya más medidas, más políticas, nos pone o, nos abre bien los ojos sobre la necesidad de intervenir ante esta situación tan, tan compleja, la violencia contra las mujeres, pero que también tiene otras manifestaciones y otras de ellas tiene que ver con la desigual y jerárquica distribución, visibilidad y reconocimiento de los trabajos, de los tiempos y de los espacios de mujeres y de hombres. Algo que conocemos como la falta de conciliación, a mí me gusta más hablar como la necesaria corresponsabilidad de mujeres, hombres, entidades, asociaciones, eh, instituciones eh, en el cuidado, la necesaria corresponsabilidad en este proceso tan, complejo y, tan maravilloso, por otro lado. Y todo ese trabajo tiene que, tiene que ver con dar valor al cuidado, con poner en el centro de nuestras vidas, de nuestras agendas, la importancia del cuidado, de la ética del cuidado, del cuidado de, a, a otras personas, perdón, y del cuidado a cada persona. Y esa parte de la esencia del pacto local por la conciliación, de esa filosofía a la que me refería. Hortxe genuen, Sara Ibarreola, Nafar, eh, Nafarroako ba, eh, eh, Berdintasun Institutuko zuzendaria, atzo izan zen hitzarmen hori sinatzen, eta e, Berriozarko udalaren izenean Xavier Lasa alkatea mintzatu zen, orain Euskara zentzunen dugu. Bueno, ba, esker, Sara, eta etorri zareten guztiak, mm? E, udalaren izenean, eta nire aldetik e, erran behar dut, e, udalak, udalonek bere alegin guztia eginen duela, e, gaur sinatzen dugu hitzarmen hau burutu dezagun, eta alik eta bere konkrezio nabarmenetan aurrera eraman ditzagun. E, berdintasuna, mm, filosofikoki aipatzea oso ongi dago, baina berdintasuna konkrezioak ditu e, berdintasunak bere espazioa behar du eta bere denbora behar du. Eta horretan lan egin behar dugu. Ez da nola nahiko lana. Gure gizarteak dudarik gabe aurrerapen handiak egin ditu azken bola da honetan. Baina aurreratu behar duen eta zaila den e, alorrenetako bat, importantenetako bat dudarik gabe, berdintasuna eta kasu honetan eh, bizitzaren konziliazioa da. Horregatik, gaur posten gara, hau sinatzean eta bat egiten dugu eta udalak bere alegin guztia egingo du burutualizateko. baina badira berrio zarrien bestelako kontuak ere, oiek guztiak ere aipatuko ditugu, azkenik eh, kaleratu du berriozarko udalak egu eh, berrietako jardueren eh, programa, agenda, kultura agenda, eta hemen eskuartean daukagu eta orain azalduko dizuegu, e, ba, egu berrietako programa hau, olentzeroren segizioarekin, olentzeroren desfilearekin hasiko da, abenduaren hogeita lauan, atxaleko seietan, lantzeluze frontoitik e, aterako da segizi hori, baina e, hori geroxiago aipatuko dugu abenduaren hogeita zeian San Esteban ospatuko da e, programa mardula prestatu dute horretarako, elkarrekin abez batza majordomoen dantza musika bandaren, eh, berriozarko musika bandaren kontzertua e, pilota partidak eta abar abenduaren hogeita zazpian aurrendako ekitaldia izanen da gaztelania, zumo taldearen eskutik, el caballero grifo roto e, antzeslana edo ikuskizuna ludotekan eta txale arratsaleko zazpian itzaldia Agostixao eta Euskal Pizkundea Xabiel, Xabier Zabaltzaren eskutik kulturgunean Euskaraz. Abenduaren hogeita sortzian berriz aurtrena, e, aurrentzako trena gure herrian zehar eta guzki plazatik aterako da, goizeko amaiketatik ordu bat aterdietara eta atxaldeko lau terdietatik e, atxaldeko zazpietara. Atxaldeko seietan berriz antzerkian e, ba, publiko familiarrearen dako, familia osoaren dako, la llave maestra bestiario, eh, la llave maestra taldearen bestiario lana mendialdea eskolan eh, izanen da hori. Eh, abenduaren hogeita bederatzean ipuin kontalaria Euskara zeinaut gorbea alabazan edo ez bazan ikuskizunarekin liburutegian. Eta txaleko zazpi terdietan zineforuma gaztelania dejat de quererme filmearen inguruan hori kulturgunean izanen da. Abenduaren hogeita marrean musika kontzertua txaleko arratsaleko zazpietan, San Esteban erretiratuen e, abes batzaren eskutik, mendialdea eskolan urtarrilaren bian berriz, e, atxaleko seietan aurrendako ekitaldia euskaraz, Ines Bengoa antzazlearen eskutik, kamixipuiak eh, ludotekan izanen da hori. Urtagilaren iruan, kontzertua atxaleko zazpietan, blusenea big bandaren eskutik, mendialdea eh, eskolan, eta urtagilaren lauan, zinema aurrentzat, erderaz, e, Cars B eh, filma kulturgunean, eta bukatzeko programazio honekin amaitzeko, errege kabalgata beti bezala atxaleko seietan, igerilekuetatik lekuetatik aterako da. bestalde, aurlantegiak eta jokoak izanen dira ludotekan, hori guztia ikusgai duzue dagoeneko e, programa honetan, kultur agenda honetan, bai berriozarko udalaren webgunean, berriozar.es, eta baita eguzkiplaza.net webgunean ere. Eta bukatzeko e, osasuna futbol taldeak antolatzen duen eskolarteko e, norgeiagoka edo txapelketaren berri eman behar dizuegu lehen fasea abiatzear da. Ostirale honetan e, asiko da e, txapelketa hori eta tartean mendialdea eskolako bi taldeek e, parte hartuko dute. Euskarazko mendialdea bi euskarazko lerroak eta mendialdea bat gaztelaniazkoak. Mendialdea bi taldeak euskarazkoak e, ostiral honetan e, izanen du partida Ijas de Jesus taldearen aurka goizeko 10etan izanen da hori mendialdea batek berriz larun batean eh, jokatuko du Patxi Larraintzar ikastolaren aurka. Oiesek beraz, eh asteburu honetako partida, korain eh, musika apur batekin utziko zaituztegu eta gu bere alaxe gatoz gure elkarrizketa tartearekin. Mira que eres lista. Y dices, dices, dices que no Riosar y la radio de tu pueblo en el 100.8 cuatro por la noche. berrion eh, saio entzuten ari zara, berriozar eh, irratian, e, eh, FM-ko eun puntu edo interneten e, Eta bere alaxe olentzero izanen dugu protagonista, Olentzeroren eh, desfilea antolatzen eh, duen eh, taldearen bozera maile bat Fermin Irigoien izanen dugu gurekin eta saiatuko gara Olentzero berarekin, Olentzerorekin berarekin hitz egiten. Baina hori, hemendik minutu eskasera izanen da, bitartean musika pur bat. al final solamente Eta orain bai, olentzero, olentzeroren desfilea zitzeinen dugu, e, Fermin irigoien gurean dugu ja da, kaixo Fermin egunon. Egunon bai. E, bueno, zuzara, olentzeroren desfilea berrio antolatzen dutenetako bat, e, eta dagoeneko suposatzen dut dena presti izanen duzuela e, badatorrien e, larun bat honetarako. Bai, ala uste dut. <laughs> bueno, suposatze dut ere e, urtero beretsua izanen dela, ez? E, desfile hori, ez dakit nobedade handirik e, dagoen urte batetik bestera. Bai, urtero bezala, e, gauza gehienak antolatuak eta berdintxuak izaten dira, baina urte zurte beti ere berritasun txikiren bat edo beste izaten da. Mhm. E, aurten e, adibidez, e, bueno, badakigu seietan hasiko dela, ez da? E, Lantzeluz e, plazatik, e, konta eguzu bat nola izanen den aurtengo desfile hori? Bai, pues e, aurten ere aurreko urteetan bezala seietan emango diogu hasiera desfileari, lehen baile norentzeroari harrera emango diogu lantzeluz frontoiaren parean, eta behin eh, bera dugularik e, nolabaiteko komitiba egingo dugu eta abiatuko gara berrezarko zenbait e, karriketatik. Mm aurtengo berritasun bat, ez horren berri, baina azken urteetan eginez duguna, bada sortziko kaletik berrirore pasako garela, Eta gero bueno baita ere esatea eh, horre, hor komitiba horren partaide berri bat ere badugula eta bada mm-hmm. eh, trikitilari taldea ah. hor badira gaztetxo batzuk aurten ere pues bere musika zalaituko dutena ibilbide osoa Bueno, beraz, e, olentzero pozik egonen da, ba, musika gehiago eta giro politagoa izanen baitugu e, ba, ibilbide horretan eta desfile horretan. Ez dakit e, eh, zenolako lana suposatzen duen urtero desfile hau antolatzeak eta zenbat bilera egin behar diren? Bo, amaika esan beharko. <laughs> Ez, eh, egia esan, e, eh, urria partean hasten gara jada e, horri begira, eta zenbait lagun eta zenbait elkartetako partaidek elkartzen e, gara, eta ikusten dugu, haber, pues, bai lehen begiratzea aurreko urteekoa nola joan den, non e, e, utxik bada, eta pues, eh, zerbait berri sartzerik eh, baldin badago. Eta behin eh, hortan jarriak, pues, hasten gara astero elkartzen, eta bueno, pues, e, horren inguruan dagoen guzia, propagandari ekitea, e, desfilean zenbat talde, nola joango diren, animaliak eh, zeintzuk joango diren, eta nola osatuko dugun komitiba osoa, ordena, diskurtsoak eta alakoei. Gauza asko beraz e, prestatzeko, zulolai elkarteak antolatzen du e, desfilea, e, zenbat pertsona biltzen zarete alakoak prestatzeko? E, eh, segun, bilera batzuetan gehiago beste batzuetan, <laughs> baina... guztietan bezala, ez? Bai, baina bai esan nahiko nukeela, naiz eta propagandan soilik zulolai elkartea eh, e, gertu, e, eh, hor beste erakunde batzuk ere parte hartzen ari direla. Orduan mhm. nola bait e, zulolaik egiten duela besteen ordezkari udaletxearen aurrean. Mhm, beraz, e, bueno, esan dezakegu olentzeroren desfilea ere herri guziaren ospakizuna dela eta nola baite kolektibo askok ez parte hartze dutela. Bai, oso modu irekian egiten dugu, bai. Uhum. Eta, bueno, orain, e, kolpe batzuk entzun ditugu atean, e, hau sorpresa bat Fermin, eh, zurekin hitz egin bai, baina olentzero bera ere gonbidatu dugu e, irriatira, eta joanen gara atea irekitzera, eta ikusiko dugu bena, benetan eh, bera den, e, beraz, bere alaxe itzuliko gara olentzerorekin. Thank Eta benetan olentzero dugu hemen eh, kristalaz bestalde ezin dut sinetsere egin hementxe dugu gure olentzero eh, kaixo egunon olentzero jauna. Egunon zuri. Fermini eta baita eh, berduzar es, e, entzule guztiei. E, beste urte batzutan, baino lehenago jeitsi behar izan duzu gurekin hitz egiteko, hain zuzen ere ez, propio gurera etorri zarelako. Bai, berez bihar hasiko da negua, <laughs> eta bihar etorriko naiz horren berri ematera e, eskolara, hemengo eskolara. Baina, eh. bueno, ba, beste e, e, egun bat lehenago etorri bari izan duzu, baina suposatzen dut zuretzat ere ez dela e, molestia izanen zarrera etortzea, e, hain zuzen jende askok maite zaituelako eta e, ba, batez ere bereziki aurrek, baina baita helduek ere. Egia da, egia da, urtero etortzen naiz, eta oso gustura, oso harrera ona egiten didazue, eta horretik e, ni ezina ez... E, eh, gelditu ona etorri gabe. E, eh, txe, Fermin e, eh, irigoien eh, izan dugu, bueno, oraindik hemen, hemen dugu, eta komentatu digun, nola izanen den aurtengo desfilea, eta zer iruditzen zaizu zuri nola antolatzen dute hemen berrio zarrien, gustatzen aldu zaizu e, zer nolako arrera egiten dizuten? Bai, bai, jende askok parte hartzen du antolakuntzen, Eta gero, ba, desfilan eta jende askur da, eta oso harrera beroa egiten didate. Eta ni eskero honekoan izenez, hori baloratzen dut, eskertzen dut, eta eh, lehen erran dudan bezala oso oso gustura tortzen naiz. Beraz, e, eh, desfilea antolatzen duten entzatere opariak eh, ekarri dituzu, presituzu ja da. Bai, ekarri ditut, e, <laughs> opariak ongi portatu diren guztientzat. Fermin beraz lasai egon zaitezke, zuetzat ere oparia <laughs> egonen baita hor zakuan. <laughs> Hau poza. <laughs> e, ez dakit, eh, dagoeneko prestal daukazu olentzero, bueno, aurriendako, berriozarko aurriendako oparien zakua, suposatzen dut, guztia preste egonen dela, hemendik pare bat egunera hasiko baitzara opariak banatzen? Bai, bai, bihar bertan hasiko ez banatzen, eskolan bertan, e, eh, aur guztiak ongi portatu dira, batzuk hobeki, beste batzuk mm. ez ongi, baina seguruneago hemendik orrera, ba guztiak portatuko direla hobeki eta hori da importanteena. E, gero eta hobeki portatzea, egero eh, eta gehiago ikastea. Mhm. Badirudi dirudi ongi portatu direla berrio zarko aurriak, baina suposatzen dut zure e, zerriendan horre izanen duzula trastadaren bat edo beste, eta horretarako ere ikatza prestatuko zenuela. Bueno, ikatza ere beti, bueno, nire lanbidea ikatza egitea da. Orduan, nik ez dut uste ikatza txarra denik. Bai, txartza hartzen da opari gisa ez, mhm. eta bueno, nik ikatza beti eramaten dut, hori e, baita nik egiten dudana. Baina opari gizanik e, ez diote aur bati ere emanen. Ze, bueno, ba, baten bat e, gaizki xamar bada ere, pues, lehen errandudan bezala, badakit hemen dekorrera hobeki portatuko dela. Mhm. Niri gustatuko litzai dake jakitea ere, nola ematen duzun eh, urtea, hor mendian, ez, da, ez dakit, e, zaila alda hor bizitzea eta ikatza egiten, eta bueno, urren urterako pariak prestatzen, eta begiratze aldi berean nola portatzen den aurreak. Bai, dakizuen bezala, ikazkinaren lanbidea oso gogorra da. Egurra egin, e, neurrian ebaki, pilatu, bildu, pilatu, garraiatu, txontorra egin, e, gero txontorra zaindu behar da, landu behar da, ikaz ona egiteko. Eta horretaz aparte, e, jakina, pues, e, ume guztien dako opariak egin barritut, erosi barritut, bere eskutitzak irakurri, eta saiatzen naiz, aur guztien naia betetzen. Mm -hmm eta bueno, ba, saiatu eta eta lortu ere gehienetan lortzen duzula uste dugu behintzat e, guztiak oso pozik baitaude zu etortzeaz eta beraz suposatzen du zure lana ongi egiten bai, duzula horrek zera horrek e, posten hau baina ni gehien posten hauena da e, umei eta helduei ere euskaraz e, hitz egiten entzutea mhm, Eta entzuten alda hemen berriozakien? Entzuten alda, entzuten alda. Hombre, nahiago nuke gehiago entzungo baliz. Mhm. Eta espero dut ala izanen dela etorkizunean baina entzun entzuten da. Mhm. Eta aurrek euskara zentzuteko aukera, hain zuzen ere, e, hilaren hogeita lauko, larun bateko desfile hori e, izan liteke, egunero ere entzun dezakegu, baina desfile horretan e, batez ere, ba, jende asko biltzen delako, eta e, Fermin, lehen gelditu gara, e, desfilean eta ibilbidean, eta hori guztia, baina ez dugu aipatu, gehiago ere egonen dela, e, askaria ere banatuko duzuela, eta ba, bueno, egonen dela desfilaren ondotik ere ba, zer ikusi eta zer gozatu. Bai, azken urte hauetan saiatzen ari gara gerota eta garrantzi gehiago ematen bukaerari. Eta eh, esatea, pues, azken urte hauetan bezala, ilargi parkean, horrestalpean eh, egingo dugula azken txampa, eta bertan, pues, eh, bueno, pues, bere kanta opa, e, opa egingo diogu edo kantatuko diogu, eta bertan ere izango dela pues, bai askaria guztion dako, baina batez ere eta hor e, garrantzi gehiena ba, ba, eh, baduena bada e, eh, aur guztiek izango dutela parada, izango dutela aukera, maridomengi eta Olentzerorekin pues, momentu bat sikira konpartitzeko eta beraiekin egoteko. Mhm. Orduan horri begira ere, pues, esaiatzen ari gara ibilbidean ez horren beste denbora egoten eta pues, bukaera horri bere denbora emanez. Mm e, gauza asko eskatzen aldizkizute, olentzero, bai, bai zuri eta baita ma, e, Mari Domingiri eh, hemengo aurriek. E, alako, alako egoeretan esan nahi dute, eh? zuen gana joateko aukera izaten dutune, dutenean probesten aldute gauza gehiago eskatzeko. Jakina, jakina. Bueno, e, nik aldezen diet. Jakin badakit alde zorratik zer eskatu duten, zer nahi duten, baina hala ere galdetzen diate eta erraten diate zer eskatu duten, zer espero duten eta haiei ilusio egiten die horrek eta niri ere bai. Mm Eta suposatzen dut Mari Domingi ere ba pozik eh, egonen dela edo edo, edo ez edo asko kostatzen zaio e, urtero urtero zurekin egotea orle, opariak prestatzen. Ez ez bera ere oso pozik etortzen da. ba, <laughs> bai. bai. <laughs> e, gero, e, desfilearen beste alde bat da, e, jendea baserritarrez e, jantzita joaten dela, edo joan beharko litzatekeela, ez? E, hori da, egiten duzuen eskakizunetako bat, ez, Fermin? Bai, ikusi dugu nola jende askok baduela ohitura, pues e, bai aurrak e, baserritarrez jantzeko, baina ez e, hoiek beraiek. Orduan hori bultzatu nahi dugu eta nolabait e, horrela ere, pues olentzeroari behar bezalako harrera ematea eta pues ikustea egun horretan sikera pues, e, jendeak pues, implikatzen dela horretan. Mm Ea, implikazio hori ikusten dugun, olentzero, su, suposatzen dut zuri ere gustatuko zaizula, ba, jende jendea hola dotore jantzita ikustea, basakita jez jantzita, baina, bueno, importantena bertaratzea izanen da, eh? Bai, dena den, polita da, bai, jendea basakita jantzita ikustea, eta baita ere, e, eh, jendiari olentzeroren kanta e, Entzutea, hori oso pozgarria da, oso polita da. Eta gero eta gehiago entzuten da. Habera mhm. aurten iaz baino, jende gehiago kantatzen duen. Iazko izan zen sorpresa, minetako aurreko urteetan baino, jende gehiago kantatu zuelako. Mhm. Baia entzuten dugun eh, jendea kantari, e, ia inoiz baino jendetsuagoa den eh, aurtengo lentzeroren desfilea, e, alde horretatik sorteon Fermin, ea guztia prest eta ederki antolatuta dagoen, eta sorteon hon zuri ere olentzero jauna, ia beharko duzuta gau luzea izanen baita hogeita lauko hori. Bai, benetan luzea, baina oso pozgarria, oso polita eta ilusio handia ematen didana. Ederki ba, ohore bat izan da, e, olentzero jauna zurekin e, hitz egin al izatea eta plazerria benetan e, Fermin e, irigoien beti bezala, e, gurean e, euki zaitugulako mil esker bioi eta urrengor arte, larun bater arte. Bale, aio. Aio. Aio, gur. Eta ba, olentzer hori agur esaten diogun eh, bitartean musika pur bat entzunen dugu eta bere alaxe jarraituko dugu hemen eh, berrion saioan FMko eun puntu zortzian eta eguzkiplaza puntu neten. Irrintzi eta poza algararekin Hori behar dinakun guk alkarreki Pozez Jesus aurroni Berak eman dezagun gaur zorioni Atoz, atoz zure bilanen Atos, atos, zure bilanen bileni, atos guazen adora dezagun belen entzario den aurre jarraitzen dugu berrion saioan, berriozar e, irratian, eta gurean dugu jada izaskun bilanueba, ekako kideak, kaixo izaskun, egunon. Aixo egunon. E, tira, hemendik oso aste gutxira, ba, hemendik oso gutxira matrikulazio kanpainarekin hasiko zarete urtarrileko matrikulazio kanpainarekin, ez dakit, e, ba, orain landalan ibiliko zareten edo edo urtean zehar e, ba, ba hori, ba lanik gehien duzuen e, denboraldia den matrikulazio kanpaina edo nola nola bizitzen duzu hori. Bueno, matrikulazio kanpaina e, ez dakit, potenteena edo ba, indartsuena izaten da irailean. Hor sortzen direlako taldeak eta bueno, hor e, inbertitzen dugulako, pues hori, pues, e, ordu gehien eta eta horrela. Baina bai orain egia da urtarrian egiten dugula e, hori pues batez ere ditugun taldeak e, sendotzeko, mm bueno, pues gehiago apuntatzeko eta sortuko balira talde gehiago bere bateratzeko. Ba, eratzeko Hmm. E, beste batzutan ere galdetu izan dugu, baina agian ba, aeka ezagutzen ez duenik egonen da e, ba, saio hau entzuten e, ari direnen artean, eta zer nolako eskaintza mm, daukazue? Eh? Bueno, ba, bueno, batez ere gure, gure eskaintza da, pues gure metodologia ezberdina, ezberdina dela, E, hori, metodologia komunikatiboa da, hau da, be, aziratik, e, eh, bueno, zeiatzen eh, gara, ikasle, hori, posi, eh, lehenengo egunetik hitz egitea, e, komunikatzea, testu inguru ezberdinetan, eta, bueno, batez ere, beraien bizitzako, pos hori, ez, esparru urbilenetan edo komunikatzea, bagero, gero, ikasi eta segituan. Mm Eta hori, eta, bueno, pos, e, orain daukaguna da, bueno, pos, irutalde, badaukagu bat goizez, e, amaral orden gutxetatik, amabial orden gutxetara, azterunetik ostegunera. Hauek e, A, B, maian daude, e, eta gero, bueno, baitugu beste bitalde, bat e, zazpiterritatik behatziterrietara, astelen, aste arte eta ostegunetan, e, hauek B bat maila daukate, eta e, azkenik baukago irugarren talde bat, aurten hasi direnak, baina e, bueno, pues, e, erritmo handian, hori pues, amar ordu astean, uh eh, -huh. ostegunera, e, iuntzeko zortzitatik amarter dietara. Bera, zesan dezakegu, eskaintza zabala dela, bai maila, bueno, oinarrizko maila batetik, ja da, ba, ba, pixka bat aurrera tusiago dauden arte, ez, e, oie, agian, mm, Norbaiteke ez du behar oinarrizko maila hori, bai, agian oinarrizko maila hori badauka, baina e, behar du beste, badu beste beste helbururen bat, edo bai egako azterketa prestatu, edo bere maila hobetu, edo aspaldi itzegin gabea eh, egon ondoren, ba, akaso ba, berritu nahi du bere, bere euskera, ez? Hori guztia eskaintzen duzue. Bai, hori da, hori da. E, batez ere, E, bueno, gertatzen zaiguna da hori, eh, jende asko pasatu dela euskalte egiti, baina jendeak utzi du, ba, bi urte egon da, gero utzi mm. da, bueno, pues orain e, urte berriarekin ez e, eh, aukera dago pues hori berritzeko asmo hoiek eta eta gure gana etortzeko eta bueno. Bai, normalean urte berriarekin asmo pila bat izate ditugulako, baina aukera polita da ere, ba, benetan horri heltzeko eta eta bueno, ba, euskara behingoz eh, ikasteko edo gure euskara hobetzeko suposatzen dut ere zuen ikasleen eta guztien artean giro bikaina sortuko dela eta hor lagunak eta guzti ere sortuko dira, ez? Bai, bai, batzu, bueno, e, batzu geratzen dira klase aurretik edo klase ondoren pote bat hartzeko, mm. edo, bueno, planak ere egiteko, bari ba, sortzen delako, giro oso ona, ezken finean, ikasle gutxi dira, oza, mm-hmm. talde txikiak dira, eta orduan, bueno, gure arteko harremana nahiko berezia izaten da. Hmm, gainera, talde txikiak izate horrek eh, laguntzen du, ez? E, ba, alde batetik, ezkuntza mailan ere, eh errazagoa da klasea ematea eta eta agian eraginkorragoa da e, e, txikiago eta maila edo talde txikiagotan. Bai, hori da. Ba, bueno, saiatzen gara hori, pues 10, 12 hor inguruko taldeak izaten eta egia da hori, pues e, kopuru oso polita dela, hori ba e, aurrera emateko erabiltzen ditugu, bueno, dinamikak eta teknikak eta eta ikasleek ere ba ongi ikas dezaten. Mm e, eta imaginatzen dut mm, esperientzia eta zuen valorazioa eta bai zuena bai ikasleena ere ba oso oso ona izanen dela. Bai, bai. E, bueno, Egia esan hori, pues, batzu, bueno, pues, e, errepikatzen dutenak, ez, Osa, urtetik urtera, pues, eh, bir matrikulatzen direnak, eta, bueno, orokorrean eh, jendeak ongi baloratzen du, bai, gure metodologia, eta bai, eh, bestetik ere, jendeak oso ongi baloratzen duena da, herrian bertan izate euskaltegia, ez? Mhm. Bai, e, a, iaia mm, esan behar nuen luxu bat dela, baina, eh, bueno, oituak eh, gaudelako, baina, baina hemen e, bertan euskaltegia eukitzea eta eta beste edonora joan behar izatea, benetan, e, bueno, gozamena da, ez, askorentzat. Bai, gu ere saiatzen gara, e, hori ba bertako jendearekin ba, kontaktuak egiten, ezagutu ditzaten ba, berriozarko euskaldunak, bertako e, da tabernetara eta barioten gara, eta, bueno, pues, saiatzen gara ere, klasean ikasten duguna aplikatzen herrian bertan, ez, ba, izan dezaten. Hmm. Eta bada beste kontu bat, aipatu nahi nuena, eta da, oraintxe bertan egunotan, e, krisia hitz egiten dugula, e, Nafarroako gobernuaren murrizketak, eta e, suposatzen dut horrek ez zuei ere eraginen dizuela. Bai, e, bueno, agia da, euskararen aldeko ekimenak eta bueno, pues izaten dira beti Nafar gobernuaren aldetik. Egia da ere krisia etorri baino lehen. E, ba, e, bueno, pues beti e, euskarak izan dituela murrizketak, ez? Mm. Baina egia da orain, e, ba ba, horren aitzakipean edo ba, ba murrizketa jaso izan ditugula eta eta nahiko, bai, nahiko handiak. Hmm, eta nola moldatzen zarete <laughs> orain murrizketa hoiekin lehen handiak ziren orain are bortitzagoak. Bai, hori da, osea, egu beti esaten duguna da e, administrazioak bere gain hartu bar duela euskararen e, normalizazioa eta horrekin batera eh, helduen irakaskuntza eta eta justo horren kontrakoa gertatzen ari da, ez? E, horre horretara joan ordez, ba, justo kontrakoa. Mm -hmm. bai, pues, eh, ikusi barko dugu, horrek ere ze nola, nola iragiten digun, ez? Mm Ederki, zer, eh, eta bukatzeko, mm, denbora agortu baitzaigu, e, zer egin behar du berriozarko edo inguruko lagun batek e, Euskaltegian izena eman nahi baldin badu? Bueno, ba, e, urtarriaren bederatzitik aurrera eta otxaiaren bat abitarte, ba, egonen gara Euskaltegian, E, eta orduan, pues, bueno, iru aukera ditu edo bertatik pasa, eh, arte kalean hemen bertan dago, uh -huh. ogeita zenbakian. Bestetik eh, egin dezakena da, ba, e, telefonoz ditu, bederatzi lau zortzi, iru edo bestela, pues, e, e-posta bat bidali, edo, eta, bueno, erantzunen diogu guk, obesten dugu, ba, pasatzea bertatik edo ditzea, ze bestela, pues, korreo batekin. Bai, eta gaina pertsona eh, pertsonalagoa da, eta elkar ezagutzeko aukera bai. handiagoak daude, ez? Errepikatuko dugu telefono zenbaki hori, bederatzi lau sortzi, iru zero, jarri hitu zuzitzen da. 0 0 2 bi, ederki ba, e, izaskun, mi esker eh, izateagatik, eta aurrengor arte. Bai, mi esker Aio. Agor. Euskal ikasi nahi duzu? Euskaraz bizi nahi duzu? Ongi pasatu nahi duzu? Etorri gure klasera. Etorri hau zalore euskaltegira. euskaltegira etorri aekara. zaituztegu, anima Tira eta Euskara ikasteko gomendio horrekin geldituko gara, amarrak Puntu puntuan direlako. Eta guk agur esan behar dizuegu datorren ostiraler arte, ostiralean hemen txizanen gara beti bezala goizeko bederatzietatik amarrietara FM-ko eun puntu sortzian eta eguzkiplaza puntu neten. Ordura arte Berriozar eh, irretiaren programazioarekin eh, utziko zaituztegu, txintxoak izan eta ondo bi ibili aio.